Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Եվս մեկ զո առաջնագծում Արցախի հանրապետության նախագահի այցը Հադրութի շրջան։ Արցախի հանրապետության նախագահին կից համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել է նախագահական կառավարման մոդել։ Աշխատանքային խորհրդակցություն ԼՂ փոխարչապետի մոտ։ Արդյոք կրթության ոլորտում նախատեսվում են արտոնություններ բազմազավակ ընտանիքների երեխաների համար։ Զբոսաշրջիկները ներկայումս Արցախ են ժամանում հիմնականում Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուկով։ Հարավային Կովկասում ստեղծված ներկա իրավիճակում աճել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հավանականությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 31 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 350 գրակոց։ Օգոստոսի 2-ին ժամը 15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականապայթյունային մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Գևորգ Արթուրի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 2-ին այցելել է Հադրութի շրջան։ Ստող գյուղի մոտակայքում երկրի ղեկավարը խորհրդակցություն է հրավիրել հադրոթի շրջվարչակազմի եւ համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ նվիրված 2016 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքին։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ այս տարի շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի ծավալը գերազանցում է վերջին 8 տարվա ցուցանիշները։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ, հավելելով, որ շրջանում արկա են բավարար պայմաններ հետևողականորեն բարձրացնելու եւ համախառնբերքի եւ բերքատվության ցուցանիշները։ Նույն օրը նախագահն այցելել է Ազատ հայրենիք կուսակցության կողմից կազմակերպված հայրենիք երիտասարդական ճամբար հանդիպել երիտասարդների հետ եւ ջերմոանմիջական մտնոլորտում զրույց ունեցել տարբեր թեմաների շուրջ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման ճամբարների նշանակությունը երիտասարդների հայեցի դաստիարակության եւ հայրենիքը ճանաչելու տեսանկյուններից։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ Բաշխարվենտ բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օկնական Իրժի Աբերլեն եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օկնական Խրիստո Խրիստովը։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից հուլիսի 30-ին Հանրապետության նախագահին ներկայացված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը բաղկացած է նախաբանից, մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, կառավարման համակարգը, դատական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարումը եւ հանրակրվեն բաժիններից։ Հաշվի առնելով հանրային հետաքրքրությունը ներկայացված հայեցակարգի, մասնավորապես կառավարման համակարգի տարբերակի հանդեպ, տեղեկացնում ենք, որ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել է նախագահական կառավարման մոդել։ Հայեցակարգը հանրապետության նախագահի կողմից հավանության արժանանալու դեպքում մասնագիտական հանձնաժողովը շարունակելու է աշխատանքները սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վրա։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը օգոստոսի 3-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հանրապետությունում սննդամթերքի վերամշակմամբ զբաղվող մի շարք խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ինչպես հաղորդում են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, գործարարների հետ հանդիպմանը փոխվարչապետը գոհունակություն է հայտնել, որ հատկապես վերջին տարիներին Արցախյան արտադրողները լուրջ ուշադրություն են դարձնում ապրանքների մրցունակության վրա։ Նրա խոսքով դրա վկայությունն այն է, որ Արցախում արտադրված ապրանքները մեծ պահանջարկ են վայելում ոչ միայն ներքին, այլև արտասահմանյան շուկաներում։ Արթուր Աղաբեկյանը շեշտադրել է, որ այն նաև կառավարության կողմից ворթեգրած տնտեսական քաղաքականության արդյունք է, եւ այդ շրջանակներում գործադիր մարմինը շարունակում է նոր միջոցներ ձեռնարկել տեղական արտադրանքի հետագա զարգացման համար։ Հանդիպման ընթացքում փոխվարչապետն անդրադարձել է նաև պաշտպանության բանակի հետ համագործակցության հարցերին։ Այս կապակցությամբ նա կոնկրետ ուղղություններ է մատնանշել, որտեղ տեղական արտադրության կողմից մատակարարման նոր հնարավորություններ են ստեղծվում։ Նա հորդորել է ներկաներին ակտիվորեն համագործակցել պաշտպանության բանակի հետ, որպես սկզբունք ունենալով որակի ապահովումը, ելնելով թե բանակի ու թե սեփական շահերից։ Խաչատրյանների ընտանիքը Մարտունու շրջանի Վարանդա գյուղում է ապրում։ Համեստ կարողությունների տեր այս օջախում 13 զավակ, նույնքան էլ թորկա։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը բազմազավակ ընտանիքի խնդիրների մասին։ Խաչատրյանները վարանդա են տեղափոխվել Ստեփանակերտից։ Խաղաղային կենքին սովորած ընտանիքը սոցիալական դժվարություններից դրթված որոշում է կայացրել գյուղ տեղափոխվել։ Վերաբնակեցմանը բնորոշ բոլոր դժվարությունները հաղթահարել են գլխավերևում տանիք ունենալու համար։ Մեր զրույցում պատմեց ընտանիքի մայրը Արինա Սևլիկյանը որպես երեխաներին չէր մի բնապահով ինչ դիմացավ կամ ինչ սկզբից յուղի պայմաններ շատ փիսել էր խմելը ջուրի լերջի կներից կլեպի լվացք կետում կլելոնից շատ դժվար էր այդ պայմանները հիմա ջուրը կա բերալոն այդ օգտագործելի ջուրը ունի բայց ռոկման ունի ճիշտ Ռոկման ջրի բացակայության պատճառով ընտանիքը հողագործությամբ զբաղվելու հնարավորություն չունի։ Եկամուտի աղբյուրը անասնապահությունն է, երեխաների նպաստներն ու ամուսնու համեստ աշխատավարձը։ Նա գյուղի դպրոցում պահակ է աշխատում։ Հարցնում եմ, արդյոք դժվար չէ 13 երեխա պահելը։ Պատասխանը հստակ է ու միանշանակ։ Համար դժվար չէ։ Ես իմ երեխաներս շատ գոհում։ Իմ երեխաներս հասկացող են լինել, պահանջկոտ չեն դարվել, իրանց ինչ վեր պրինցիպներն դինին, պահանջին վեր, էսա վեր կա։ Աշխատավան վեր իրանք էլ մեզ լի միջամտնին։ Ընտանիքի խնդիրների մասին խոսելիս Արինան ճիշտ է պատմեց իր առողջական խնդիրների մասին, որի պատճառով իրենք զգալի ծախսեր կատարեցին ու պարտքերի մեջ ընկան, բայց ընտանիքի ղերխնդիրը ուսանող աղջկա Ժենյա Խաչատրյանի ուսման վարձն է, որը դժվարանում են վճարել։ Պրոբլեմներն շատ է պրոբլեմներն։ Ուսանողոնի կրթության վարձոնի տալի Ստեփանակերտը բժշկական տեխնիկոմն այդ աղջկը սովորում։ Ինչքան է ուսման վարձը։ 50000 ԼՂՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի երեխաների հարցերի վարչությունից փորձեցինք տեղեկանալ, կա արդյոք կրթության ոլորտում որևէ արտոնություն բազմազավակ ընտանիքի երեխաների համար։ Վարչության պետ Սամվել Դադայանի տեղեկացմամբ բոլոր բազմազավակ ընտանիքները անկախ նրանից, թե այդ ընտանիքում երեխաները 4-ն են, թե 14-ը, օգտվում են միևնույն արտոնություններից ու նպաստներից, իսկ այդ արտոնություններից եւ ոչ մեկը կրթության ոլորտին չի վերաբերում։ Կրթաթոշակ կամ անվճասոր հարցեր դա անմիջապես համասարան որոշում։ Վերաս առանց սահմանված ավել բազմազավակը պիտի հատոնությունը այդպես չկա։ Իսկ կոնկրետ անձի մասով արդեն համբարձակ հիմնարկը պիտի որոշում կայացնի։ Յուրահատուկ պարադոքս է ստացվում։ Այնուամենայնիվ մեր հետագա թողարկումներում արդեն կրթության նախարարությունից կփորձենք բարձել, թե այդ ոլորտում ինչ արտոնություններից կարող են օգտվել բազմազավակ եւ առհասարակ սոցիալապես խոցելի ընտանիքների երեխաները։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների խումբը ներկայումս հիմնականում նախընտրում է Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ավելի ու ավելի հաճախ ենք հանդիպում մեր շրջանով հետաքրքրված զբոսաշրջիկների։ Այս մասին մեծ է զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, խոսելով շրջանում զբոսաշրջության զարգացման տեմպերի մասին։ Նրանք այցելում են մեր շրջանի պատմամշակութային կոթողներն ու տեսարժան վայրերը։ Վարդենիզմ արտակերտ ավտոճանապարհի շինարարության ավարտից հետո զբոսաշրջիկների հոսքն առավել կակտիվանա։ Այս ճանապարհը հնարավորություն կտա զբոսաշրջիկներին օղակաձև անցնել ամբողջ Արցախով, նշեց Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Խոսելով Շահումյանի շրջանի հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերից մեր զրուցակիցն առանձնացրեց Դադիվանքը, Հանդաբերդը, Հանդաբերդի եկեղեցին, Ջերմաջրերը, Խոյակարերով գերեզմանները։ Մեր շրջանում շատ են զբոսաշրջիկների համար հետաքրքրություն ներկայացնող տեսարժան վայրերն ու պատմամշակութային կոթողները։ Բացի նշվածներից մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև ալլեջերը։ Վերջերս նկատել ենք, որ ջերմուկում հանգստացող շատ զբոսաշրջիկներ այցելում են նաև այլ լճեր։ Ջերմուկից մեր շրջան եկող ճանապարհներ կան, որոնք այսօր ճիշտ է բարվող վիճակում չեն, բայց անցանելի են։ Իդեպ այս զբոսաշրջիկները նաև մեծ ուրախությամբ կայցել են շրջանի մյուս տեսարժան վայրերը, եթե նման շրջագայություններ, այցելություններ կազմակերպվեն, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով զբոսաշրջության ծավալների մեծացման հնարավոր հերանեկարներից Կարեն Եղիշյանն առանձնացրեց համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Ըստ մեր զրուցակցի, շրջանի համար հերանեկարային է նաև էկոտուրիզմի զարգացումը։ Մեր շրջանն էկոտուրիզմի զարգացման համար ունի բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները եւ կարծում եմ, որ աշխարհում տարածված փորձը հաջողությամբ կարելի է կիրառել նաեւ մեր շրջանում, ամփոփեց շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Միջազգային լրահոսից Հարավային Կովկասում ստեղծված ներկայ իրավիճակում աճել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հավանականությունը։ Այս մասին հայտնել է վերլուծաբան Մայքլ Ռուբինը։ Նրա խոսքով առաջին հերթին փոխվել է տարածաշրջանի կարևոր դերակատար Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը որոշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սառեցված հակամարտության փոխարեն Ռուսաստանի շահերից է բխում երկու երկրների միջև խաղաղությունը։ Դա փոխում է Մոսկվայի հաշվարկները Երևանի նկատմամբ։ Վերլուսաբանի խոսքով Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերությունների բարելավումն իրականում կարող է դրական հետևանքներ ունենալ։ Մինչ այդ Ռուսաստանը լիովին բավարարված էր Ղարաբաղյան խնդրի սառեցված կարգավիճակով, սակայն եթե Ռուսաստանը դիտարկի Հայաստանն ու Ադրբեջանը որպես իր դաշնակիցներ, ապա կարող է փորձել մեկնմիշտ կարգավորել այս խնդիրը։ Մայքլ Ռուբինի հետ համամիտ չէ Ատլանտյան խորհուրդ հաստատության վերլուծաբան ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Հերբստը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում առաջընթացի հերանեկարները չափազանց փոքր են։ Մասնավորապես, որովհետև այս խնդրում ներգրավված հիմնական դրսի ուժը Ռուսաստանն է, եւ չեմ կարծում, որ Կրեմլը հետաքրքրված է այս հակամարտության կարգավորման մեջ։ Միևնույն ժամանակ, դեսպան Հերբստի խոսքով Միացյալ Նահանգները հաջորդ ամիսներին զբաղված է լինելու նախընտրական ներքին հարցերով Եվ եթե տեղի չունենա ապրիլյան պատերազմի նման արտակարգ իրավիճակ, հավանաբար ակտիվորեն չի ներգրավվելու կարգավորման մեջ։ Իդեպ անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմին Ջոն Հերբստը նշել է, որ իր կարծիքով այն միանշանակ սկսել էր Բաքուն։ Այն իրականում նախաձեռնել էր ադրբեջանական կողմը, եւ իմ համոզմամբ դա լուրջ սխալ էր։ Միացյալ Նահանգները սակայն կարող է Ղարաբաղյան խնդրի իրական կարգավորման գործընթաց նախաձեռնել ընտրություններում նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հաղթանակի դեպքում, կարծում է նախկին դիվանագետը։ Պետքարտուղար Քլինթոնը հետաքրքրված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մեջ։ Չեմ կարծում, որ դա լինելու է նրա առաջնահերթ հարցը, սակայն համոզված եմ, որ նա գործընթացին նոր շունչ կհաղորդի։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը հարավային Կովկասում, ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում, ապա երկու վերլուծաբանները համաձայնեցին, որ այն կարող է լինել անկանխատեսելի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայանալիք հանդիպման ժամանակ ցանկանում է քննարկել երկու երկրների տնտեսական համագործակցության, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամի վերաբերյալ հարցեր։ Սանկտ Պետերբուրգում օգոստոսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկենք տնտեսական համագործակցությունը, ինչպես նաև ռուսական ութանավի հետ կապված ճգնաժամը, որի հետ կապված Թուրքիան ցույց է տվել իր զգացմունքայինությունը։ ՌԻԱ Նովոսիի փոխանցմամբ հայտարարել է Էրդողանը ելույթ ունենալով Անկարայում անցկացվող տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները լարվեցին 2015-ի նոյեմբերին երբ թուրքական կողմը Սիրիայի տարածքում խոցեց ռուսական Su-24-ը։ Ռուսաստանի նախագահը դա որակեց որպես հարված մեջքից, ինչից հետո Թուրքիայի նկատմամբ կիրառեց մի շարք տնտեսական պատժամիջոցներ։ Լազերային զենքի առանձին նմուշներ արդեն ներառվել են ռուսական բանակի սպառազինության մեջ, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Բորիսովը։ Ելույթ ունենալով ռուսական դաշնային միջուկային կենտրոնի փորձարարական ֆիզիկայի համառուսական գիտահետազոտական ինստիտուտի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը Բորիսովը նշել է, որ ներկայումս իրականություն է դարձել ֆիզիկական նոր սկզբունքների վրա հիմնված զինատեսակը։ Դա ոչ էկզոտիկա է, ոչ փորձարարական, ոչ փորձնական նմուշներ։ Մենք արդեն սպառազինություն ենք ընդունել լազերային զենքի առանձին նմուշներ, ասել է Բորիսովը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իսրայելի խորհրդարանի կնեսետի որոշ պատգամավորներ առաջարկել են ստորագրահավաք կազմակերպել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի օրակարգում ներառելու համար։ Այս մասին նշել է Հայդատի Երուսաղեմի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Սևանը։ Անդրադառնալով օգոստոսի 1-ին կնեսետի կրթության եւ սպորտի հանձնաշահովի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Կրթության եւ սպորտի հանձնաշահովի նախագահի խոսքերը, որ հանձնաշահովը պաշտոնապես ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, կշիռ հաղորդեցին գործընթացին եւ կարծես մարտահրավեր եղավ լիագումար նիստին։ Ընդգծվեց, որ չի կարելի այդպես շարունակել ու հարցն անընդհատ ցկցկել։ Կնեսետի падգամավորների համար դժվարին իրավիճակ էր ստեղծվել։ Նրանք քննարկում էին կնեսետի կանոնակարգը, փորձում էին հասկանալ, թե ինչպես հարցն առաջ տանեն։ Հանձնաժողովի քննարկման ներկաները հիմնականում դրական էին տրամադրված եւ ցանկանում են գործն առաջ տանել։ Առաջարկ եղավ հարցելիա գումարնիստի օրակարգ մտցնելու համար ստորագրահավաք կազմակերպել, ասել է Հակոբ Սևանը։ Նա տեղեկացրել է, որ 10 օրից խորհրդարանն արձակուրդ է գնում, Այն աշխատանքը կսկսի 2 ամիս անց։ Ստամբուլի քաղաքապետարանի արվեստի ու մասնագիտական կրթության կենտրոնում դասավանդող Արի Հերկելին հերացրել են աշխատանքից։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական ակոսը Թուրքիայում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո Ստամբուլի քաղաքապետարանի արվեստի ու մասնագիտական կրթության կենտրոնում դասավանդող բազմաթիվ ուսուցիչներ գյուլենական լինելու կասկածանքով ազատվել են աշխատանքից։ Աշխատանքից ազատել են նաև ազգությամբ հայ Արի Հերգելին։ Վերջինս նշել է, որ աշխատանքից հեռացվելու մասին տեղեկացվել է SMS հաղորդագրությամբ, որտեղ նշվել է, որ հեռացման պատճառը Ֆեթուլա Գյուլենի կառույցի հետ կապ ունենալն է։ Հայ արվեստագետը շեշտել է, թե նման անօրինականության դեմն առնելու համար դիմելու է դատական մարմիններին։ Մարզասերների համար Մերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում օգոստոսի 1-ին միջազգային բանակային խաղեր 2016 միջոցառման շրջանակում անցկացվող տանկային բիատլոնի անհատական մրցավազքի երկրորդ փուլին Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Նիկարագուայի, Անգոլայի եւ Քուվեյթի զինված ուժերի տանկային անձնակազմի հետ միասին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային երկրորդ անձնակազմը։ Տանկի հրամանատարն է լեյտենանտ Նարեկ Դանիելյանը, նշանառու օպերատորը Եֆրեյտոր Արտյոմ Մովսիսյանը, մեխանիկ վարորդը Շարքային Գևորգ Շմավոնյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերի տանկային անձնակազմը մրցուղին անցել է 27 րոպե 20 վայրկյանում եւ զբաղեցրել մրցապուլի երկրորդ հորիզոնականը։ Մրցապուլի առաջատարներ Ղազախստանի տանկային անձնակազմը 23 րոպե 13 վայրկյան ցուցանիշով։ Երրորդ տեղում է Qirgizstani անձնակազմը, որը մրցուղին անցել է 28 րոպեում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային երրորդ անձնակազմը անհատական մրցավազքին կմասնակցի օգոստոսի 5-ին։ Տրանսֆեր մարքետը կազմել է հուլիս ամսվա ամենաթանկ տրանսֆերների խորհրդանշական հավաքականը, որում տեղ է գտել նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Աղբյուրի համաձայն Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանին ձեռք բերելու համար անգլիական Manchester United-ը 42 միլիոն եվրո է վճարել Dortmund'i Borussia Օգոստոսի 4-ին Միացյալ Նահանգների Սենտ Լուիս քաղաքում կմեկնարկի Սինքվիլդի գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցելու են 10 շախմատիստներ։ Սինքվիլդի գավաթը մաս է կազմում Grand Chess Tour մրցաշարքի, որի շրջանակներում այս տարի անցկացվում է 4 մրցաշար, այդ թվում երկուսը Փարիզի եւ Լովենի մրցաշարերը արդեն տեղի են ունեցել, իսկ մրցաշարքի վերջին Լոնդոնի փուլը տեղի կունենա այս տարվա դեկտեմբերին։ Մրցաշարում Լևոն Արոնյանի մրցակիցները կլինեն Մաքսիմ Վաշիե Լագրավը, Ֆաբիանո Կարուանան, Հիկարունակամուրան, Անիշ Գիրին, Դին Լիժենը, Վիշվանաթան Անանդը, Ուեսլի Սոն, Վեսելին Թոփալովը եւ Պյոտր Սվիդլերը։ Մրցաշարի բացման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 4-ին, իսկ առաջին տուրը կմեկնարկի օգոստոսի 5-ին Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջոցառումների կազմակերպման եւ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 20-ին ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի համերգասրահում տեղի կունենա Ռուսաստանի Դաշնության «Сегодня ночью» ռոք խմբի համերգը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 73 43 88 հեռախոսահամարով։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան։ Տակություն։